أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها مثالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوع دوم از احوال یهود در این نوع دوم سربران گرامی خبائص سلاته یهود را اللہ تعالی بیان احوال یهود به پنج قسم و به پنج نوع تکیش در قسم اول از احوال یهود کرامات و دو نقمت بیان شد تا تمش همین بود که امروز خواندی خب در این نوع دوم از احوال یهود خواهیت سلاطه یهود را در طول تاریخ اینها به سه مطلع مبتلا بودن الله تعالی خواهیت سلاطه یهود را بیان اینجا یاد شده ذکر خواهیت سلاطه یهود اول تولی ہمیشہ احکام الہی اعلان کیا زیر بار اطلاعات نے نہیں رکھ کر طول تاریخ یہودی مرد مبتلا بین مرد قائب صورت دست جمی و قائب صورت انفرادی انہا از فرمان الہی اعراض کیا تو تحمد فردی حالا در قرآن میں دیدی ترکیم نیست تحمد فردی یعنی حکم خدا آمد بیشون چرای اجراش نمیتن حیل گری کامک بدین یعنی برای اجرا حکم خدا بحانه چوی نیتن امروز یک بحانه فردا یک بحانه پس فردا بحانه نیتن سبون حیل بازی حکم خدا را با حیل نائم با حیل اسکا ناراحت نبسو یا شما رسیر این کوله کنن باز با قوت از این آتا خود گرفتن و بین آتا سور دادن که آنچه احکام در این کتاب هست خوب با عمل این را یاد کنن تا از غضب خدای عز و جل نجات کنن لیکن با وجود این همه احکام گرفتی این آتی ربار حضرت اپنن کوه را بالای سر این آوازی صحیح کردن بهشون گفت دیگه الان خود عمل کنید ورنه لحظ بکن کنید بزور ادرای عهد مکرمه نگاه کنید، لیکن با وجود این همه احتمام که ما کردیم اینا اعراض کردن من بعد ذلك تقاضا اعراض از فرمان خدا و از احکام الهی این بود که ما اینها را شکل کنیم و نفع اینها را برای همیشه منقرد کنیم لیکن باز هم الله سبحانه و تعالی میفرمد فضل الله و رحمت الله اینها را تسیری کرد که لحاظا اه، ریشکر نشدن استیصال نشدن قسمت اول مرض بزرگ یهود تقلی و اعراض از احباب کنه نگاه کنید ترجمه می کنید و اذا اخذنا میثاقکم یاد کنید اون لحظاتی را که گرفتیم شما عهد و پیمان که حقایت آبا و اجداد یهودی های موجود هست پدران اینها این عهد و پیمان گرفته شد و شما دیر بار طاعت نرفت و حاضر نشدید که تورات را معمول قرار بدهید برای که شما تورات را معمول قرار بدهید رفعنا فوقکم الطور ما بلند کردیم بالای سر شما کوه را اون توری که میثاق حضرت موسیٰ نه این مطلب تور به معنی کوه کوهی را ما بالای سر شما آوردیم الان قبول میکنید یا لیه هر همه اینطور افتاده بودیم گفتن دیگه بعد دیگه الان قبول اللہ تعالیٰ میگه من با قدرت کهری شما را تکلیف کردن از سوالی زیر بار ساعت نرد لازم من بالای سر شما کوه را آوردم و گفتم تشریح میثاق و قلنا دستور دادم که خلو ما نام، اخذ کنید آن کتاب عظیم و شان تورات را به شما حمایت کردی لیکن به قوت با قدرت کنید تمسک به کتاب الله سرک قدرت تا انسان از زندگیش از راحتش از آسایشش سرمایه گذاری نکند اخذ کتاب الله آسان برای اخذ کتاب الله باید انسان از صحت خود از سلامتی خود از جوانی خود از تمام توانایی خودش صرف کند تا بتواند تمسک به کتاب الله تمسک به کتاب الله قدرت میخواهد ہر کجا اللہ تعالی دستور تمسک به کتاب داده از جب قوت را آورد حضرت یحیی را گفت شیطان را با قوت و خب این هم مسلم هست من به شما بگم با خوردن و نوشیدن و استراحت و آسایش آیا علم دست میاد خصوصا علم قرآن خصوصا علم قرآن در امروز که مشتری دار علم قرآن را بردم هر قرآن ملایی میگن علم دکتری ارزش دارد علم به اصطلاح ارزش دارد علم محدثی ارزش دارد ندارد بازرگان آقای دکتر نشسته را محدث نشسته یک خطوکی را میکنه امروز که چیه آمده راحت میکشه میلیون ها پول میگیره نگاه میکنه اون چرکی بس یک صدقه برای یک نگاه از قدرت خود از صحت خود از سلامتی خود از خواب خود از راحت خود باید بگیرد تا بتواند این کتاب الله تمام که مسکون بر کتاب سروران گرامی قوت بعض ما بین حالت سور دادیم که خودو ما آتیناکم بقوت با قدرت تمام تمسک کنید این کتاب عمل کتاب اللہ سربراہ گرامی امروز علم میں کتاب اللہ را حاصل کرنا سختے تو عمل کی کتاب اللہ دیگه چگت دا اگر یک سالی میر یک روزی میر چه روزی میر چار ماهی میر یک سالی میر لحاظا تا زنده هر چیزی تمام در صورات کتاب آئے خبر این دور هم نیست که اللہ تعالی میگه یک دستور شما عمل کنید دستور دیگر آزاری اتومنون به بعض کتاب و تکفرون ببا مثلا نمیشه یک قسمتش رحمت کنه قسمت دیگر استقاق از بار در بین خدا اللہ راضی میشه زمان اللہ راضی میشه سروران گرامی که به تمام کتاب دمسته میشه تمام اواد و اوامر کتاب عمل میشه و از تمام منحیات کتاب انسان اجتناب بکنه اگر یک منحی کتاب را حلال بداند یک حرام کتاب را حلال بداند چی میشه یک حلال را حرام بداند کتاب حلال کرده کسی نه حرام بداند هر انسان کی بدبختی تمام ہے این خاطر قوت میخواد سروران گرامی باید اینجا سرمایه گذاری بشه واقعا یک زمان یک شخصی حرف خوبی زد آمده بودن اینجا حافظی بود از مشهد کو بہترین کا ہے کلام اللہ ہر فن میراج فرون کے انسان ایک مرتبہ یاد کیجیے لیکن ایک اس سے پھر لازم نے اس کے اندر رحمت دیا کی ایک اشارہ کیجیے حالینا کلام رامندگی ماشین بنا تھا تھوڑا سا ہر ماشین دیا یار ایک نیم نیمروزی انسان بہت تجربیات کے ساتھ مرتبہ والے پیش ہوئے این این تجربیات خود ما یک مقدار از قرآن عظیم و شان حفظ کردیم الان هیچ هیچ حفظ قرآن آسان است این حفظ را تا آخری لحظات زندگی نگهداری کردن این قوت میخواهد که باید این حافظ در 24 سال یک ساعت و دو ساعت و سه ساعت را اون حافظ کامیاب ہے کہ بخاندن کلام اللہ صرف کنه اگر صرف نکنه حضرت عمری تو کو کہ از شطر بر زودتر کلام اللہ از بین میره شطر بر و شما کیف کنید بند کنید من بمازی کیف شد آوازش باز شد دیگر نمیدید فردا برید مگر اصلا از این نقطه دنیا به نقطه دیگر بمانه قرآن عظیم و شان زودتر هم از بین مگر کسی که همیشه این قرآن را بخاند و بخاند تا هم آخری لحظات دیگر شخصی کار شکلی نوت ہے یہ کھا سر کی ایک مرتبہ حیث کر و تا سال نا کھانے نیت نیت اتنی نیت ایمان کر ایسا جیر خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمود خود قلنا خدو ما آتیناکم بقوت تنها تمسک کنی دیر بگرد نه یاد کنی کن احکامی که در این کتاب است با عمل با تمسک بکتاب اللہ و عمل بکتاب اللہ لعلکم تتقون حکمت ذکر و حکمت عکس بکتاب اللہ لعلکم تتقون امید است که شما از نجات شما زیر مقت وغذب غضب خدا قرار نگیرید و بدون انسان زیر مقت وغذب غضب خدا قرار میگیره قرآن همین چیز رو از غضب او تعالی شما می توانید نجات کنید که تمسک به کتاب با وجود این همه اهتمام اینها زیر بار تورات نرفتن کوه را آورد و از اینها قرار داد لحظه ای گرفتن که کوه بالا سر اینها بود که شما تمسک به ما قوت کنید و ذکر ما فیه بکنید با وجود این سمه استبعادیه هست با وجود این همه احتمامات تولیتو من بعد ذالک شما از اطاعت به کتاب الله و تمسک به کتاب الله اعراض کردید از این بعد از این عهد و بسیار مؤکد تغاضای اعراض شما این بیش که بیشه شما کرده بیشه و شما در دنیا مرکرد بیشه بید من بعد هم قدل خدا شامل آل شما من نبی بعد از نبی برای این که شما بیاید روی هدایت فرستادا توران کرد بعد از توران لحظه یوشا خالد انبیاء بنی اسرائیل تا عیسی ابن مریم ردیب شما هزار نبی بعد از دیگری آمد که شما روی هدایت بیایید و شما از هدایت اعراض نکنید الله سبحانه و تعالی چه ذات عظیمی اگر فضل الله بر شما نمیشد مانع بل بالامهال و تاخیر عذاب و رحمت الهی شما میشدید از خاسرین ثمر اصلی دوالید لیکن فضل اللہ و رحمت اللہ شامل حال شما بود یکی بات ہے دیگری نبی آمد و شما را تربیت کردن شما را ترگیت کردن ریشہ کرد نشدی یعنی بعد از دورات تم ما شما را ویل نکردی تا آمدن انجیل و بعد از انجیل فرقان هم آمده که شما را کدائی یہ ہم فضل الہی با احتاق رب بلا رہی یعنی اللہ تعالی ریشه شما را نکردن شما هر چقدر عبادت کرده ای از فرمان الهی اعراض کرده ای الله تعالی فضل الله و رحمت الله شامل حال شما سلسله انبیاء ادامه داشت عبادت موسی کریم الله تعالی تا حضرت عیسی که هزار نبی الله تعالی برای ارشاد اینها و تعلیم و تربیت تورات اللہ سبحانه و تعالی درمیان اینها مابوس کرد عیسی ابن مریم را در پایان با انجیل مبعوث کرد و پنجصد سال گذشت از نزول انجیل پانصد و خورده سال از نزول انجیل و بعثت عیسی ابن مریم گذشت خاتم النبیین را با قرآن عظیم الشان انذار کرد و مبعوث کرد فضل الله و رحمت الله شامل حال شما شما را ویل نکرده اکنون آخرین فرصت است که اگر آمدید همه روز باید شما به عبادت خدا و دیگه باشید اجازه هیچ نوع تجارت و کسب و ندارد حتی تنهایی که در ساحل از ماهیگیری میکنه حق ماهیگیری ندارد یعنی هیچ کسب و دنیا را برای شما مباه نگذاشت از صبح صادق شنبه تا غروب آمد اینا این حکم سریع الله را اشعار این معنی شیر آمده خلاصہ خباست ممن سوم ہی تو ولقد این الذين اعتدوا کو. و به تحقیق شما دانی دون آقایانی را که تجاوز کردن از شما یعنی پدران شما یعنی در پاری اعزاد شما شناخته شده اونم در حکم شمسی آت تجاوز کردن ما دستور دادیم گفتیم آنها را وقتی که لگری کردن از این صوفی صاحبان رابطن که دیبا شهر شوانتان خود را ببینن که چرا امروز نمیان مایی حال نمیگیرن بازار قاتل میشه رب تا سبحان الله توی حیاتهای خودشون همه اینها میمون شدن زنان میمون مادا و بچه میمون کچی بود بزرگ کچی اینها از یک ردیف میمون شدن لحظه دیگر را نگاه میکنم میشناسم گریه میکنم بعد از سه روزم مردم کیه میکنم از سه روز زنده مردم بعد مردم همین اللہ تعالی میگه ما اینایی نگری کردن حکم خدا لیکن با حیله نقدش کردن با حیله نقدش نکردن تو پس در این حیله کردن چی آقا نماز نمیخواه روزه نمیگیره حج نمیکنه دست از جنایت نمیکشه روز مرگش حیله اسقاط برای سقوط سلام، برای سقوط روزا برای سقوط حد یک مقدار پوشی چادره ملاها دست به دست میکنن میکنن فدیه روزا و رمضانش را میدهند و در پایان بین خودشان تقسیم میکنن آیا الله تعالی به همین اثر از مادی او از بروزهی او آیا الله تعالی به همین هم دست نظر در حالی که برای ترک یک سلات چه وعید آمده است درسته یا وعید سختی نامده آیا با یک مشت خورما یا با یک مشت خور لہذا اللہ تعالی دیگه سرکنی در میکنه که تو جیب مولا ها میره مولا طالبان جمع میشه هیله اسکات میگرده بعد از هیله اسکات مینشینه مولا طالبان لحاظ اللہ برای کلشن تکیی بود لیکن اگر من اینجا هیله اسکاتی برابر میشنه چطور تو پول دار میشنه دانمو تکیر نماز روزش خدا میکرد گلہار احمد رسید نہیں کہتا امو اللہ رحمی دفتر کشوا کے بیمان دا دی دیگر میں پاس میں نہیں چکار دیتی آتا ماشینی امی داستا سوار تو شدہ مبرای جگار نیا اما بایم مرده سیه انتا بزار میشه نی بابا اینا هیچی نیست مقوله اندازه لالله ارجو من الله در یعنی کتاب خاص امام محمد دیگه ارجو من الله از خدا امید میکنی چنین چیزی قبول میشه کسی مریض شده نتونسته نماز بخانه روزه بگیره قبل از اینکه بتوانه خطایر نماز و روزه بکنه لازم اگر یک فدیه ای بدهیم امام گفت ارجو من الله ان يتقبل ما خدا امید میکنم که قبول بکنه ارجو من الله این حکم یک ارجو من الله حکم نشده همه عمل روی همینه این نه از پیغمبر ثابته نه از ایمه ثابته ولی حتی این طور نیست در مرانگرانی این جز اینه که مردم را گریز کنیم برای گناه کردن دیگه راهی نماز نخن روزه نخن که روز مرگ تو حیله اصلاف کنن تو از جهنم نجات کنی اینها را حیله ماهی گرفتن اینا کجا ماهی گرفتن از یک کانا ماهی آنا هدایت کرده کردن یک گوداری ماهی تو گوداری آپ کو کن میدن هنوز برای شنان مانی هم میانده که بخورن تو راحت نسید پھر اللہ سبحان و تعالیٰ دیگه ہیل بازی در کی سر کی دوامت فجا اللہ مائن سے سر قرار دادی نکالا نیک در سے عبرت آموزی لما بین یدیہا سرائی آنهایی که جلوی این قصه بودن یعنی در آتی و ما خلفا و برای گذشتگان این جنسات قبلا بوده و موعظتا للمتقین این درس عبرت آموزی کردیم و موعظهی کردیم و را آنهایی که از ما فرمانی و حیل کریم می بازی در اجرای حکم خدا نمی کنند اینها حکم خدا را با حیل بازی نکت کردن شباقت صالح تعمق فردی صدقان موسیٰ لقومی ان الله يامركم ان تذبحوا بقرا حضرت موسی عليه الصلاه والسلام قوم اشرا که الله به شما دستور میدهد که گاوی بکشید نکرد ان تذبحوا بقرتن روز اول یک اعتراض اتتخذنا هدوا تمہارا مسخره میکنی قال اعوذ بالله ان اكون من الكاذبين من پناه میگیرم به الله از اینکه از جاهلان باشم الله نگفته باشد خب من موسی بگم که الله میگه این کار احمقان دادای بازی ها میگم خدا و رسول گفته استاد خدا کجا گفته رسولش کجا گفته درسته؟ نه خدا و رسول گفته که غیر الله بله. خدا و رسول گفته مرد و حیات بندگان خوب من را تدهیر کنید اینا دروغ به خدا نیستن وقتی الله حضرت موسی فرمود ان الله یامرکم ان تذبحوا بکرا نگفت تتخذون اهدون ما را تو من میگم الله اونی که خدا نگفته باشد و کسی به الله چیزی را نسبه بینید کار احمقهای دنیا اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین الله تعالی نگفته باشد و من بگم که الله گفته است این کار احسان دنیا و من به خدای عزوجل پناه میگیرم از اینکه از جاهلین و دنیا باشه که الله سبحانه و تعالی چیزی نگفته و من میگم که الله گفته حالا مسئله اینجای که چرا موسی کلیمی اینها گفت که شما را الله دستور میدهد دامی بکشید علت زده کاش جمهور مبصرین میگوید در این داستان تقدیم و تاخیر اول شخصی به نام عامل سرمایداری بود کشته شد و اسقتلتم نفسا فداراتم فیها والله مخرج ما کنتم تقدمون شخصی به نام عامی سرمایه دار در بنی اسرائیل اولادی ندارد دو تا برادر زاده داره این برادر زاده همیشه هر کی دعا میکنه که آمین خان بمیره و این سرمت اختیار ما بیاره آمین خان هم مادارت شک کرده و نمیمیره نه نه مرگش را را شبها فریاد بکن شب شب شب نصف نصف که بمیره و این اختیار ما بیه دیگه کسی نمون آخر شده میری شا سربت عامر چاہ رہے تھے امر عامر خراب سے سماپت کر دیکھ شک سب شوکتے ناداری شکو کی نادار اتنا بے دن بے دن بار حضرت مسا کے اللہ کو اللہ بشما نے گاڑی کی خوشی ماں بکی مانگوش کے سوانی گاڑی تو کسی تم اللہ پر اتنا نیچی ہے مالا پرتت کو خوشتے میں گاڑی مگر داری امو جان ما خوشتے شدے شما مالا نا سرمی کنی رتا تخیدنا حضور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اچھا ہم کنی اللہ کو فیر و اینم من به شوخی بگم یا مسخره کنم علکی به الله نسبت بدن این کار احمقان دنیا اعوذ بالله ان اكون من الجاهل خو؟ خب، رنگش چطوری باشه امروز یک کرد و پرده یک سه مرتبه برای اول الله تعالی گفتم مطلق داری بعد از چهل کشتن با اون همه بدبختی که تحمل کردن در پر کردن کیسه چرمی اون کام ولحاظا اون پسر بار هم به نعمت رسید کسه کنندگان خوب خود نوشته کردن برای شما داستان های من اسرائیل میل دارید و بفرمایید در حال جا با یک بلاهی این گاب را با این همه شرایط فراهم کردند و کشتن اینجا که گاب را کشتن الان سرمایہ دار ہر راہ بشر گئی ہر اتنا بشر پارسا سرمایہ دار ہر بار خش خصوصاً ہم سرمایہ دار آئی کہ اصلم بار سارا مہمان ہم مہمانی ہم بنی بس سرمایہ دار میرے خود دشمن نکلا سر سرمایہ سرمایہ خود شیخ دشمن پتر دشمنه برادر دشمنه برادر زاده دشمنه خواهر دشمنه خواهر زاده دشمنه خصوصا اون سرمایه دار بخیل که به هیچ کسی از کشاوندان خودش چیزی را تقدیم نمیده ها اگر سرمایه دار عاقلی باشد بده حق برادر را دار میشه بده خواهر را خدمتگار میشه خواهر زاده و برادر زاده را هر یکی را یک معاشی همه غلام دست دست میشه و اگر نه غم دشمن خونخاری فقط دندانها را تیز میکنن که حتی آقا که جانش کرده میشه حتی آقا که مریضیش بگیره رفت میده بگه همه میگه شکر الحمدلله شکر الحمدلله همه تمامی کل عالم مزدهی سروران گرامی و بزرگان دین این را جمهور مفسرین گفتند محبت دو سالا و تقدس گاب بر تمام رگ و پیہائی یہود سرایت کرده بود اما توری کی لیوان آب شما نوش جان می سنی این لیوان آب در تمام بدن شما سرایت می کنن می یا نه محبت دو سالا و محبت گاب عظمت دو سالا و گاب ہاں، خوب جا جاگر اللہ تارا خان کے جاب حس دل انا پر حضرت السلام مسار انہارت سور فرمان خدا بات خوش فی خوشی شفارت دشکاہ دل ہونی وقتی پیش آئی که گاب مقدس ہے کشتن گاب شکمش در پار کردن و کلیه ها و چشمهاش کردن و نوشجار کردن یا آثار برای آئی که عظمت گاب را در دل کرا دادن سروران گرامی گاب را کشتن و شکم او را پار کردن و پار بر پشت او گداشتن اهانت گاب هست لازم را کجا تقدس کل تقدس تو در دل هر کس نشست پشت به قبر کردن هم برایش بعد در دعقت بره به حالت درست یا تو الله تعالی خواست گام را با دست خود اینها احانت اینها برای اجرای حکم الله الله لہذا حضرت مولانا حسین علی رحم واٹنہ ضرورت میں تقدیم و تاخیر ہما طوری کے احوال بنی اسرائیل کا خباعت بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ بات بیان کر دے اذ اخذنا میثاق اسرائيل درست ہے و اذ قال موسى در ما كان همه احوال بني اسرائيل آمد با اذ استثناء موسی قوم با کلمه اذ شروع شد این هم یکی از خبائث آنها بود در اجرای حکم الهی و برای اهانت معبود آنها الله سبحانه و تعالی در قتل گاب را داده بود اینجا هم حکم الله بذبه بکرا لیهون معبودهم از مدار علت اصلی اون خاتمه نفسو خود کشته و خود فریاد میزنه تو یه خباست خباست دیگه لیه دنباله خباست ساره تو از قتل تم نفسن پر دارا تو بیشا حسین یک حالت ها به تحقیق دارمیان احوال بنی اسرائیل و احوال اماماتشون احوال خبارتشون با کلمه ایر ایر شروع شده اون یک حالی این یک حالی اون مرد جداگانه ای در اجرای حکم خدا تعمق در اطلاع حکم وقتی گفتن روز در دیگه نکر خدمتی شیر روزه بید اگر انسان در اطلاع حکم خدا لیتار را اللہ بکنه گیر نمی کنه باز دستور نماز بکنی خود دستور با جماعت بکنی چه حکمت شما می فرمیم که نمی فرمیم اما تعالی فرمودا که مصطلح آتو دستور چیز کو خوش کی نما تالا گرے گی وہ تکان ڈالی ہاں صبح خوش کے تر قبر شیخ جامی جامع تر قبر خود ہم دیدہ شاہد ہم دارا نی کی چھوڑا تکان دیدہ تکان دیدہ نی کھانے نی کھانے بے دے ابھی ختم اسے چھوڑی دیگر رکھنی دیدہ ہاں وہ عقیدہ دارے کہ صاحب کب بیمت کھائی ہوں وہ صاحب کب خبر ہے کہ خانم آمدے مرده نداند ما داند نداند و بداند کرده یک طالبیه نداند را بداند کرده دیگه هم میرسه که مرده گنجش نشیند بر کبر مرده بداند ما صفحه الهیه این دیگه ها وحی الهیه ہاں؟ گنجش نشیند بر کبر مرده بداند ما داند این وحیه حدیث قرآن این آقای ما همینجا نمیدانه مادنه تو میدانی مادنه رو گندش کنه بس دیگه تو کجا میدانه او دیگه فلا خوف و لا هم یحزنون چی کاری داره با گندش کنه رو ماده تو او با هورا اونجا سرگرمه اگر صدیقین از شهداء از نبیین هورها اونجا در انتظار آنا اونا کاری ندارم دین از دار تکلیف از دار بلا از آزمایشگاه همه منطلق شده الان به آسایشگاه بلا باشد که گنجیس که نرو مادر بدانند دو دیگه بدانند که فلان خانم که دردی دست آمد دردش تکمیل نشد رنگ میبره اتتخذنا حضوع آیا شما مسخره میکنیم ما را حضرت فرمود اعوذ بالله انا اکون من الجاهلین که احکام الهی را تمثل کردن کارش اعلانه. است اللہ دیگه چیزی را که خدا نگفته بگیم خدا گفته این کار احمقهای دنیا هست من به خدا پناه میگیرم که الله نگفته باشد و بعد من میگم که خب الله شما را تصدیق میده که الله نے دروغ نسبت دادن کار احمقانه الله نگفته دادن خدا و رسول بلکہ ہم من خدا و رسول خدا و رسول کجا گفتے ہیں اور طالب خدا کجا گفتے رسول کجا گفتے کہ یہ رب خانی گفتے خدا سلطان را بین کشتی را الله یا رسول گفته بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا مبین دین کشتی این الله گفته یا رسول الله گفته بس تمامه قالوا دیگه تفتیش اول ادو لنا که یبین لنا ما هی برای ما رب را که تبیین کنه برای ما ما یعنی اون گاب چه باشد در سن و سال جوان یا اینجا از سن اشتغال قال حضرت عبود موسیٰ کریمه انه به تحقیق الله قول میگوید که اون گاوی که شما باید بکشید گاوی باشد لا فارد ولا بکر نه خیلی پیر ولا بکر نخیلی نوجوان نوجوان هم نباشد اوان بین ذالک در میان این دو سن مذکور باشد نخیلی پیر نخیلی، جوان بین ذالک باشد اوانون یعنی درمیان این دو سن باشد اوانون بین ذالک فَقَلُوا مَا تُعْمَرُوا دفعه حضرت موسیٰ فرمود اجرا کنید حکم خدا را که شما دستور داده شده آنچه که شما ماموریت داده شده یک گاوی داره هر رنگ و قیافه خیلی پیر نباشد خیلی جوان هم نباشد یک گاو درگیانی بکشی، تو ساله سه ساله بکشی. حالا ما توی یک ساله جوان جوان اوه، چند ساله پیرزار گاو تیر کتی تو گوشش را هزار مرتبه توی زود پس دفتی پخته نمیشه بین ذالک فمعلومات من سبحان انجام بده اعلان که به شما معمولیت داده شد وقت پرده آمده ادو لنا ربک یبین لنا ما لونها رنگش تا هر چین هست آن رنگ سخته قال حضرت موسی جواب تفتیش دو که الله می فرماید اون گاو گاوی باشد در بلد فاقی لونها خالص باشد رنگ زردش تسر و ناظرین خوشحال کند این گاب زرد نظر کنندگان را چنان گاب زرد زردی باشد که همه نگاه کنند برای نگاه کنندگان عجیب باشد زرد زرد شاه هر جالب باشد تسر و ناظرین ناظرین را بسیار در تعجب قرار دیده خوشحال کنه نگاه کنندگان را خب بعد تفتیش سیبون قالوا مولانا ربک یبین لنا ما دیه چی باشد آنگاه از نظر کشف و کار علت تفتیش ان البکر تشابه لنا گاوها در ما مستشرم درد است بعضی های کاری است بعضی گاوهای غیر کاری ان البقر تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون ما اگر الله تعالی بخواهد مهتدون میشیم ما اگر الله تعالی بخواهد را یافت میشیم اگر الله نخواهد اگر دست ما چیزی ساخته نشده این انشاءالله را نمی گفتد تا قیامت دار را نمی این دفعه انشاءالله گفتن الله تعالی فرمود که قال موسی انه بتحقیق الله تعالی یقول می فرمایند که انها آن گاب گابی باشد لا دلول مسخر نشده باشد که تسیر الارض ولا تسکر الحرث زمین را شک میزند و دلاتها را آب دهد گابهای های دلول یعنی مطیع اینها هستن کارگر ما بگیم حالا کارگر انسان آرمی گئے کھارے گاوکاری ہم دیر جوگ و لنگار میرے شوق میدنا به ذریعه او چوبی را به گردن او میبندن جفتشون میکنن و ساختاشان زمین ها را به ذریعه آنها شوق میدن و دیگه گاوه هایی هستن که از چاه آب میکشن به ذریعه گاوه ها آب میکشن شما اگر ندیدید الان همه مترکم شده قدیم به ذریعه گاو و شطور از چاه آب میکشن و درازکاری میکرد قال انه یقول بقرت لا دلوله یعنی مستخر نیست بالعمل که شخ بزند زمین را و نه اینکه آب بده زراعت را مسلمت الله شیط فیه سالم باشد از تمام ایبها هیچ داغی و رنگی در آن نباشد شیعه به معنی نشانی رنگی دیگر در آن نباشد قال الان جئت بالحق گفتن اکنون شما حق را آوردید یعنی مفصلا بیان کرد خلاصا فذبهوها کشتن آن گاب را و ما قادی افعلون نزدیک نبوده بکشن چرا؟ تلاش کردن گاوی که به این صفات بود گاوی یک بچه نیکوکار به مادرش که پدرش این گاو را به خدا امانت گذاشته بود برای بچه این گاو با هیچ کس تسلیم نمیشد مگر همین بچه که میرفت تسلیم میشد گشتن توی جنگل و گابستان توی گابستان ها گشتن همین گاب را دیدن که هم زرده به تمام مانا و هم پیر نیست و هم بین تو سن هست و هیچ نشانی ندارد گابی که تعالی زیر کار هم نرفته خلاصه این فرزند گرفت این گاب را آورد پیش مادرش آخر قیمتی برای این گاب تعیین کردن که سبحان الله گفتن بکشید پوستش را بکنید بدودید کیسه بکنید و خب پر از تلاش پوری پوست این گاو تلاش میخواید این همه سروت آمین خان را ریختند و ریختند و ریختند و ریختند پوست پر شد لحظه او برداشت اینجا مرده زنده شد و قاتل ها کشته شدن کل سروتش را همه قیمت گاو بود کوئی خبر نشد این خدا هست برای نیکوکاران به مادر اینقدر احسان کسی که با مادرش نیکو کنه مفسری نوشته کردن این گادی که بی این علامت شد مال یک بچه نیکوکار به مادر اینقدر ثروت کلامی بسم اللہ الرحمن الرحیم تم بالے عبادت بالے وہ قتل تم نقصان فتارا تو کیا شما اختلاف کر دی در نفس ہر ایک کی برائے تبری خیش صحبت قتل را بھی ایک دیگری نسبت میدادی میدادن اللہ ظاہر کنندے آن کے اپنے شما کتمان کرتے ہیں اے مجرمین حسما در سور دادین بی موسیٰ خیفتے زنی این نفس را بے بعد انقاب ضمیر اضربوه به نفت برمیگردد که لفظ نفت مذکر مانش مانسه به واضح بکرد میگه قسمتی جمعش را بردستان زدن آمیر زنده شد قاتلش را معرفی کرد دو مرتبه مرد کذالک یحیی الله الموتا جمله موتر زبره ثبوت قیامت همین طوری که عامل را الله تعالی زنده کرد زنده می در آتی الله مردگان را اور نشان اللہ تعالیٰ شما شما شما دلائل قدرت لال تا تا حکمت آیات از از یک دیگر پہ زندگی آمین باور کنید که همه چقدر مشت مشت و و و و لگت لگت خورده کشته شده زنده شد قاتل معرفی کرد بدون کشته شده بیچاره این دنیا چه بلاییه برادر زاده ابوی پیرمرد و سرمایدار خود را کشت تقاضای این معجزه عظیم این بود که همه بند خدا متوجه می شدن و لحاظه به خدای عزوجل راغب می شدن الله تعالی میگه نه زلزله غم و زیرکوی آباد را وقتی بندگی و روزی که برگشتم منظورترین چیز در جلوی چشم انسان همین ساختمان هست زلزله مهید و بم را ما دیدیم ما فکر کردیم که دیگه زاهدانی ها خصوصا و خصوصا ما دیگه دو مرتبه دل این دنیا نمیبندیم حالا بدتر شد خدا رحم و مردم دلیلتر نشدن اصلا در عبرت گرفتنی نیست الله میگه من دلایل قدرت نشان دادم لعلکم تعقلوا شما عقل کنید و دست از خبائط بکشید و از خدای عزوجل اطاعت کنید اطرون مردم بدتر شدن هرچی زلزله و هرچی ظلم و ستم و خیلات باز این انسان درست نمیشه این هم از این معجزه بسیار بزرگ اینها متاثر نشدن ثم استبادیه قدت قلوب کن سختر شدن دلهای شما من بعد ذالک بعد از این زنده شدن مردا آنکه مقتدی نرمی بودن لحظه نرم نشدن سختر شدن فهی کل حجاره امروز این دلها از سنگها هم و واقعا دلها هم سر اون جاده به کول دیگرانی نه جنایت انجام میگیره که خدا میداند و برد لیکن کسی در عبرت گیره همین اللہ تعالی میگه که با وجود این معجزات عظیم وَإِنَّ دَائِرِ قدرت کی مورد زنده میشه قاتل خود را معرفی میکنه حدث قلوبکم دل های شما سخته شده من بعد ذالکا فهی کل حجارتی اکنون این دل ها مثل سنگ ها نه نه نه نه اشد تو قتل این این او برای ترقیه نه برای ترقیه او به معنی بلکه شدیدتر از نظر سنگ اکنون اللہ تعالی دلیل ذکر میکنه دلهای شما سنگها سرسرند بعضی سنگها هستند که می شکافند نه ای از آن آسران بعضی ها می شکر آب از آن و بعضی ها از بالای کوها می غلطند دنیا پای از خوف خدا و شما نه از چشم شما قطره سرابیر میشه نه از دل شما اللہ تعالی رحم فرمانده یعنی الان دلهای ما خیلی سخت و سخت شدن الله تعالی توی دوانی دلهای سخت ما را نرد و این من الحجارت چون تعلیلیه این از مغنی لبیب این تعلیلیه هستوا و تحقیق باقی از سنگا البته اون سنگای هستن که میشه میشگافن و جاری میشود میشه میشگافن و یتفجر جاری میشود از آن سنگها انها نحوهای بزرگ و به تحقیب از سنگان و البته هستند که یه شک و ترک برمیدارن پس خارج می شود از آنها آب به صورت از اوها آب می چکه باقی حق درک از آب سراتیر از اینها می دوستارها بیدید چیزها را بیدید و این منها تحقیق باقی از این سنگها و سنگ سنگهای هستند که ثبوت کنن از خوف خدا وما الله بغافل عما تعملون الله تعالی غافل نیست از آنچه شما عمل میکنید از اعمال شب و روز شما الله سبحانه و تعالى اطلاع کامل الله تعالی یک ذره غافل نیست بعضی ها از اینها استنباط کردن که بعضی انسان ها كثير المنفعة مثل انبیاء که نهرهای عظیم علم و دانش و تقوی از آن بعضی ها هستن از انسان ها یک کمی علم دارن یک ذره علم از آنها میچکه علماء هستن و بعضی ها آنهایی هستن چیزی دیگر ندارن از خوف خدا به زمین گریه و داری و تضرر بندگان الله را به بارگاه خدا به شکست تقسیم کرد انبیاء اولیاء بزرگ اونها هستند که نهرهای سید اونها هستند و انسانهای دیگه کمیل و اون نصره یکی از آنها میکرده خیلی دیگر هم میرسه دیگه خیلی کلامی نه مشکی آب و کلی آب و بعضی آنها هستند عوام که دیگه چیزی از آنها نیست از توفت خدا به زمین می گری و زاری و تدر می خدا و حالا از حال خالی نیستن بندگان الهی اهلها خرافا این چیزها را دستن خب در قسمه نوع دوم که خبائش آنها را بیان کرد الله تعالی این سن و سنگ اشاره به سن و انسان شد که در آن خب این نوع دوم خبائش بنی اسرائیل شد اکنون در تتمه نوع دوم حالات پنج گروه یهود را هم اللہ تعالی بیان از افتتمون یومنو لکم وقت قال فریکم منهم این دنباله تتمه نوع اول از احوال یهود احوال یهود را به پنج کس کرده نوع اول انعاماتی بودن که شد و نوع دوم از احوال یهود خبائف یهود در تتمه این احوال گروه خمسه یهود را الله تعالی بیان در تتمه احوال دوم یهود یا نوع دوم از احوالش که خبائف یهود را بیان کرد تولی از احکام الهی او هیل بازی و تکر تعمق در اجرای حکم خدا در این حالت در این احوال در این نوع و در این قسم از احوال الله سبحانه و تعالی در تتمه این قسم گروه خمسه یهود را بیان یهود به پنج دسته تقسیم شده بود دسته اول دشمنان سرسخت مؤمنین بودن یعنی منافق ها این اینها میشنیدن کلام الله را بازین تحریف میکردن محرفی کلام الله را شنیده محرف بودن این گروه اول گروه دوم منافقها آله کار این مراجع کردن گروه سوم امی می نمیدان از قرآن فقط تینه بزن و سیغه بکن و بهشت کن لا یعلمون الکتاب گروه چهارم نویسندگان و کلم بدن روزنامه نگارها کلم بدن و گروه پنجم آغا زادگان و آخون زادگان یهود را اللہ تعالی به پنج گروه تقسیم کرد به دنباله بیان خبائط یهود بیان گروه خمسه یہ اللہ سبحان و تعالیٰ بیان اکنون اللہ تعالیٰ پیغمبر و صحابہ اشتیاق ایمان یہود خیری داشت چرا کہ مقتدائیت یا سرب و منحول یا سرب مال یہود یہود ہمیں اقتدار دینی هم اقتدار دنیایی و سرمایه داری هم سرمایه یهود بودن و همچنین سیادت مردم را در واقعین هم یهود بودن پیر بودن عالم بودن ولحظا رهبری جهان آن زمان در یسرب و ما حول حوش یسرب مال یهود اگر یهود ایمان می آوردن همه جهان ایمان سرمایه داران یهودی من می آوردن سرمایه داران دیگر یک هود هم که همتر داشت ایمان می آوردن اگر علمائشون و درابیش و پیرهاشون ایمان می آوردن دیگر شاگردها و مریدها به طور قولا ایمان می آوردن بیقاتر پیغمبر علیه السلام او صحابه اشتیاغ ایمان یهود را داشت اتنو اللہ تعالی میگه الکی شما این خیال را در این خیال را از سرتون بردارید شما فکر میکنید اینها را اگر میدانی پیر بیادی من میارم میدانی هم بیادی نهی لبازم میدانی بیادی هم کلم بدستم کتاب دیگر بر علیه ابو بکر عمر می نویسد اپتا درگاه کا یہ بات از ما خیلی خوشبین خیلی خوشبین سماعون علیکه می بعد قانونا نظر غیر الله اینها اینقدر خوردن که الان از سر گرفته تا امام تمام نشد از خوردن نظرهای غیر الله و دیگه بعد فرمود اینها کتاب نویسن کتاب عرقی می نیستن و به خدا و رسول نسبت میدن و به بندگان صالح الهی نسبت میدن این صد محرفن و ولا فرمود که اینا آغا صادق انسانان که هیچ عملی نمی کنند که بله پدران ما ولی از ما هم چار گروه پنج گروه کرد اللہ تعالی آیا شما تمی امید داری که ایمان میارن برای شما استفان حمزه استفهام توبیخی است یعنی تم ایمان آنها را نداشته باش ای پیغمبر و ای در ایمان آنها را نداشته باش شیر بهتر از با نداشت باش ای پیغمبر ای صحابه آیا شما امید دارید ایمان بیارم برای شما حالا اینهای کان فریق هم حتی یک دسته از اینها یسمعون کلام الله کلام الهی را اسما میکنن ثم یحرفون و تحریفش کنن و شکارش کنن تحریفش کنن معنی کدوم کلمه ولایت ہاں؟ ولایت ولایت ولایت ولایت ولایت ولایت علیه کلینی گفته بی علی علی علی علی علی علی دیگه هر مولا میچسته این آیه چه ارتباط با با نه نه نه ما ما قبل آیا آیا آیا بعد هیچ قسمت قسمت یا های ہاں، کار خود الفاظ نہ رسول اللہ رسول رسول خدا محمد اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ یہ علی اللہ چرا نگفته محمد و رسول الله گفته نه ترکیده الله نه از ابو ترکیده نه از یهود ترکیده نه از نصارا ترکیده نه از مجوس ترسیده سری محمد رسول الله الله تعالی می ترسید دیگه که علی ولی الله ها چرا نگفته کجا در قرآن آمده دوازده ما هیچ این هوا هیچ جایی نامده یکی به من میگه ان عدت شهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله انجا چی مقصد چیه مقصد سریه اللہ تعالی میگه سال دوازدم آئے یعنی هر چیزی که بگه خدا که سال دوازدم آئے هر مردم میلاده هر انسان میلاده سال دوازدم آئے تحصیل حاصلش کدوم انسانی که نمیداند سال دواز نمانش پس چیه؟ اینجا مرا دواز نیمون پس خدا میگه من هر بار تم حرم چار تحرامی کدام <laughs> چار تا حرم هم اون چار تا حرم هم برای ما بگی اللہ عدت الله اند اللہ شهرم پی کتاب اللہ منها اربعتم حرم خدا من میں چاہتا ہر من خو اتنا شرط ہے نا سب سے دوا سہیں میں متنا سکات میں ہوتا تھا شرط چلاتا دوا چپات سے دوا کرے گا احدا شرکو کلم و و شمس القمر که معلوم نیست وقت مار تپ سو نئی نو لوٹ بال تب منهم مو نریم الله ثم بعد از شنیدن او را میدن محدود ہے ہے کی کلینی مگر حرف کلینی ہی ہاں پورا ہو اللہ تعالی صاف بگئے سیاہ کا آیا سبا کا آیا تعلق کی باشی بین امام کر دو گم کر دو ماں میں شما میگی فی دیں تیگلا സ്ഥാനത്തെത്തിയ സാഹത്തിൽ يعني وهم يعلمون دیگه من میگم من کیه و قربانی کیه اونها رسول الله را میدانستن حضرت فرمود این امت وجب به وجب یهود را و نصارا را اطاعت میکنه نگفت نخوان حدیث شما اهل کتاب را مو به مو اطاعت میکنید هرچی اهل کتاب کرده شما میکنید از این امت سرکس حضرت رسول خبر حضرت ها حتی آنها کرده شما میکنی حتی نوز بالله اگر آنها با مادر خود نزدیکی کرده در این امت کسانی پیدا میشه که با مادر خود نزدیکی اون امت اون نکرده بود روز نامه ہاں، آنها خبیش در گفتم نیاز پردن نیاز خود را انتم اللہ تعالی نجات ملا اللہ تعالی راہ میں فرمایا تحریف کلام اللہ بزور مضاف مقدر میکنن بزور محسوفات درست میکنن بزور آیه را از اینجا میکشند میبرند وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات این وعده برای تحقق نیافتد مگر مهدی جان که تحقق بیابد این این آیه من من من من کتاب کتاب داشتم زمانی آمده بود که مسلمان خود ما نشان دادم گفت ببین وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات میرے این وعده خلافت علی منحات نبوت با ستم دیدگان بود که در مکه و مدینه هم, هم در, در رکاب رسول الله در همراهی رسول الله چه انداز و مشکلات تحمل کردن الله تعالی وعده خلافت علی منحات نبوت به ابو بکر عمر عثمان داد وعده خدا با کسانی که ایمان آوردن من کو اون زمان مهدی بود من بودم تو بودی وعده حق خدا بود این آیت ارتباطی با مهدی داره زحمت میکشه ابو عمر عثمان علی طلحه زبیر سعد سعید تهمت بر مادر عایشه زده میشه و بار این تهمت بگردن ابوبکر صدیق است منافق ها میخواهند که یار غار رسول الله را بدنام کنند و این نهضت محمد صلی الله علیه وسلم با بدنامه میدانستند که بعد حضرت محمد اگر بتواند این نهضت را زمان داری کند و به پیش ببرد و که اکبر است لحظه اینجا ای درست کردن خواستن که حضرت که اکبر را داغدار کنند و لحظه در جامعه سرجش کنند که حتما پدر خوب نبوده که دخترش خوب نیست اللہ تعالی گفت گور خلافت را من حاد نبوت عطای من به شما میدهم و وعده که الله با شما جب من کن مگر مخاطب اس طرح خدا اضافہ کر ہاں اگر این طور بگو بعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیت تقلیفن نہ ہو می دونیسی کی ما بکشم من ہم برای خودم بکشم تو ہم برای خودم بکشی اونم ہر یکی باشر این وعدر برای خودش بکشی لیکن اللہ تعالیٰ با کلمه من کن تو ذهنی ذات برای بانی این وعده خلافت علا حاج نبوت حد ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و علی و امیر مارد رضی الله تعالی عنهم اجمعین بعدی وجود داشت که مخاطب منکم باشد من اون از نگاه کردم و گفتم ببین مغز متفکر ترجمه نکرده چرا منکم ترجمه نکرده منکم اگر زائده من زائده کم زائده چرا اللہ تعالی کلمه منکم اضافه کرد که این وعده به اون سربازان جان به کف محمد که موقع نزول آیه حضور داشت سوره سوره نور هست و سوره نور هست و فشار بر مادر عائشہ ابو بکر صدیق آمده بود اللہ تعالی گفت منافقا بھی این خاطر تحمد دادن بھی این خاطر تحمد دادن دور رہتم از مقصد اور شاید پردہ من نباشم تحریف را من برای شما بیان بکنم چی تحریفاتی هست تحریفات لفظی تحریفات مانوی شما مانوی ها هم دعوت وقت تحریف بکنی آیات توحید و شرک را خلق و مرد تحریف بکنی برای مرد شرط بده آقا شرط چیه تحقیلت تحریم نیست اکلاف کے حق کو شرط را توضیح نہیں کر درست شما میگی الاشراف بالله اکبر کبائر الاشراف بالله چی ها کاش کہ الشراک باللہ کو کروا لے تو ادرا صاف تیار کری کی سنت انبیاء حالا من شما را دور بردن اللہ تعالی میگه این گروه هم که میدانن چیکار میکنن لحظا مهر جباریت خورده اینها ایمان نمیارن گروه دوم بی ایمان دورنگ منافق گروه دوم که منافق بودن زوبت هی بودن اذا لکل الذین آمنوا قالوا آمنوا و اذا قلوا بعضهم الى بعض فقدا میشن و میرون به طرف بعض دیگر قالوا این مراجع این شاگردانی که در مکتب محمد صحبت ثبت نام کرده بودن اینها اعتاب میکنن میرید اسرار مارا را اونجا منکشف میکنید در اون کلاس رفتی اسرار مارا را منکشف کرد ملامت شدید حتی حدیثونا آیا شما میرید بیان برای بیاان اطاعت از طرف بزرگان کوچکها به آنچه که منکشف کرده الله تعالی در تورات بر شما نتیجه این که احوال را شما مضامین تورات را برای این عربها بیان میکنید فردا از شما را پیش خدا ملامت دیگه خدا فردا میگه ما ندانستیم که محمد نبیه بس تمام شما ندانست حکام شما تو حدیثون آیا شما میرید مسلمان ها را خبر میکنید به آن چیزهایی مفید در مورد مذهب آنها که خدا بر شما منکشف کرده نتیجه اینه که لیوحاد جو کن بیهی اندراب بکن خصومت کنن اون مومنین با شما با اون مدامین ظاهر شده برای آنها نزد کردگار شما افلا تاکلون آیا شما عقل نداری این حرف آی سریح مار تیری مسائلی که بارا درمیان نبزاری حقایت لنه اللہ تعالیٰ محاکمت متنی کنے پردہ قیامت یا محمد صلی اللہ علیہ محاکمت متنی اللہ تعالیٰ میگه این احمد خاتنان توسیہ میکنن مگه این اعتقاد را ندارن که ان اللہ یعلم ما یسرن و ما یولد حمیمن خدا این حرف ملامت میکنن جس این طور توسیہ نکردی که نرو نگو این طور نگو این طور نگو این طور نگو اللہ تعالیٰ میگه از من سر مخیم میکنی مگه این اعتقاد علم را ندارن توسیہ میکنی دین درنگا اولا یعلم ایوسونا و آدبه ایوسونا آیا توصیه می کنند زیر دستان خود را که نبرید اسرار با محمد و محمدی در میان نگذارید مگر نمیدانند اینها که الله تعالی میدانند آنچه را که اینها مخفی می کنند رونا و آنچه که اینها ظاهر می کنند از من خدا خود خب پیغمبر نمیدانند من چی میدانم من کاملا اطلاع دارم اسرار اینها را میدانم شما با این دربند قاعده از زیر بال باز رد میشید متوجه شدین آیا را یا نه گروه سوم امیون هستند هیچی نمیدانه یک سری خیالات و عباطی به گوش اینها خوانده شده همه دروغ گفته شده شده از هفت سالگی شنیده شنیده دروغ دار حالانکه پنجاه سال شده حالا این دروغ ها را با یک مرتبه که میتونه پاک کنه گیر من حرف زدم هیچ دلیل از قرآن ندارم من گفتم سی سال سی سال توی مغز تو با خودکار نوشتم الان من این رو چطور میتونم پاس کنم دلیل از قرآن بیار هیچ مدرک قرآن بلدی نه تو باید چطور حرف بزنی تو برو کسی را بیار که ادعا کنه که من قرآن بلدم تحصیل حفاظ کنی دارم دلیل قرآن حاشا و کلا هیچ دلیل برهانی برای تجلیل موت و حیات بزرگان و برای ندای غیر الله برای سجده غیر الله برای صلات کبرها یک دلیل نه که هفت دلیل در دستین حالی حق دلیل دارا برای ندای غیر الله دلیل حق و برای ندای الله بله زیاد دلیل یک کم از از از علماء علماء شنیدن شنیدن شنیدن شنیدن تو تو تو خدا چی کتاب منهم امیون لا یعلمون الكتاب الا مری ایک یک سری سخنان گرو سخنان بدون گرو و دل خوش حضرت تعالی بیمانه رکھا هر شب میاد پیش من سامن الابنان میگه هدایت میکنه هر شب میاد ہاں۔ و من تیه قرآن و من یعشو ان ذکر رحمان نقید لهو فهو لهو بزینو لهو ما بین ایدیهم و ما اقتباس استفیده و شبار بکنه از یک دسته جلوی دسته دیگه تا قیامتی نمیلی آمد آمد آمد بعض دین ها امیون لا یعلمون الکتاب امیون خود ما میدانن کتاب همین که روز مسجد مکی می آیان نوات درست دین ها کتاب میدان با نوات درست کتاب میدان نوات و نوات درست کتاب نمیدان یک درست که کتاب میدان و مسلحه کنیش اپنی غربانی نیگه خوب با نرمی با حلوا بده تا اطرافی پیش ببر انبیا حلوا ندادن ترخی دادن من قربانی حلوا تو بزرگ دیگه میگه بزرگ میشه لا یعلمون الکتاب الا امانی یک سری خرافات بتمینا الحمدلله علماء ربانی هر حق میگن هر حق میگن خدا نکند که دروغ بگیم به این خاطر میگن بیشتر صبح به کتاب الله بکنید در سخنرانی که هیچ شکی در آنه هیچ شبهی در آنه دنبال کتاب این واحدی میامد چندگی همه چند حرفهایی میزد که مردم گرگه میکرد حالا دیدم دیدم من همه فقط دو مرتبه فرد سبوت تو تو بعد از بله. شبی به دیگه از اون روز دیگه دو بازار روز اما تی تو از کجام تو از احسن خلاص شمشیر میزنه شرک را بدعت را بیان میکند مردم به جایی که گریه کنه اسم حسد قلوب الذین بله اهل توحید گریه میکنه البته اونها که دلشون سخت نیست مثل ما خدا ما را سختی دل به تو پناه میده و انهم الا انهم الا یظنون اینا فقط گمان و تخمین میزنن تا میپرسی که چرا ندای غیر الله کردی چی میگن؟ بابا پیش وزیر بری پیش استاندار بری وسیله میخواهد اللہ تعالی گفته برای ندای من وسیله بگیری برای تماس بر من برقرار کنی وسیله بگیری بله وسیله شما ایمان هست وسیله شما مال صالح با ایمان و با مال صالح مطابق دستور خدا این وسیله نجات شما وسیله خود तीन जोए अल्लाह में माने गुफ्ते ईमान बेईमान खैर में भी आ रही गुफ्ते ये दादा कुरान भी आ रही कि ईमान बेईमान खैर में बरा ईमान लातिम बाशा न लातिम हकीमा ईमान बेईमान से इमामी भी आ रही ईमान के रिसालत हमें ईमान भी आ रही हिंदुता गुरु सुदान गुरु है सेता गुरु गुरु है चहारों कलम बेदस्ता बनी संदगान گروه پنجم آغا صادقان و آخون صادقان فویلن الذین یکتبون ویلت و حلاکت ها که می نویسن کتاب به ایدیکم با دست خود ثم یقولون بعض مردم عرضه کنند میگه هذا من کتاب الله و هذا من کتاب الله این کتاب من از کتاب خدا هست از کتاب خدا هست خب این کتاب همه تحفت و نصایات کتاب خدا هست گندش شیند بر کبر مرده بداند مانده کتاب خدا این همه تلالیون و رماد قلوب این کتاب خدا هست می نویسند باز میگم هذا من عند این هم محرف از جانب الله هدف چیه لیشترو به ثمنا قلیلا و نقش سلیمانی و تعویز گلزار از کتاب خدا هست پول به ذریعه خوب نیاد از جیب ها به ذریعه خانم ها ملاهای تعویزی میگم از کلام خدا تعویز میدم و دروح میگه از تعویز گلزار تعویز داده و از نقش سلیمانی تعویز داده از کتاب خدا تعویز داده همه کتاب بعد از میگن و بعد از کتاب خدا از کتاب خدا همین دروغا آباد کرد که در کتاب ها نقل شدن اینها کتاب خدا هستن فویل من ما کتبت ایدیه ویل هست برای آنها از آن چیزهای تحریفی که نوشته دست آنها ویل هست برای آنها از آن چیزی که اینها کسب کرده گروه پنجم آغا دادگان عمل نمی کند به خاطر اینکه پدر من بزرگیه پدر من من آخون زاده هستم من پیر زاده هستم خب پدرت نیه که بجای نبی زاده باشی بدون عمل و ایمان قبول عملی پیرزادگان آخونزادگان صاحبزادگان علنی بود که آخونزاده مسجد نمی آید پیرزاده مسجد نمی آید آقازاده به مسجد نمی آید نماز نمی خانه قرآن نمی خانه توراز نمی خانه تحجد نمی خانه می خوره و چنان چرب و نرمت است که پیها از بالای پوستش دیده میشه سکید سکید هرگز نمی رسد به ما آتش جهنم مگر چند سبایی بیش روزهای انگوش شما چه روز پدران ما گوسالا را پرستش کردن اگر خدا ما را عذاب بدن همون چه روز اللہ تعالی میگه بگو هم آرام همچنین قراردادی خدا با شما در قرآن قورا انجیل زبور کرده که شما فقط تیر روز آتش میگیرید اتخذتم عند الله استفامی انکاری انکاریه آیا شما نزد خدا چنین قراردادی دارید توحیدی داری درسته این قرارداد آتش جهنم با اهل توحید کار عمل داری درسته این قرارداد جا آتش جهنم با شما کار ندارد بله شما چنین اهدی نزد خدا دارید که پس هرگز هرگز الله عهدش را که با شما کرده خلاف نمی خدا همچنین قراردادی با شما دارد یا میگید بر خدا چیزی را که نمیداند بله قانون خداوندی اینه من کسب سیعتن هر کس کند سیعتن عظیمتا یعنی کفر شد و سیعت زمان عظیم میشه تنوین برای تعظیمه که احاطت به خطیته خطیه یعنی کفر و این انسان را کاملا احاطه میکنن و این انسان محاطه و اولای که اصحاب النار این صاحبان آتش جهنم برای همیشه هم خالی خالی شرک بکنه کفر بکنه نقل غیر الله بکنه نگاه غیر الله بکنه تر سجده کنه پرستش کنه ثواب کنه لحظه خدا اینا فقط چار تو جهنم و شرک و کفر برای انسان یکی میگذاره لینا شرکت لیا حبتن عملک درست ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا شیر بار گفتے نے عزیر ابن اللہ المسیح ابن اللہ تو یہ شیر کو کو پرکار کی تو نہیں ہے لن تمسن النار الا یا معلوم نا نا نا نا ہر کسی کس بکنت سیئے عظیمہ که احاطه کنند او را خطاهایش یعنی کفر و شرک پس که اصحاب النار هستند چه پیرزاده باشند چه پیغمبر زاده باشند چه آقا زاده باشند هم فیها خالدون خالدون ها بهشت کی میره و آتش جهنم کی را مثل میکنند الذين آمنوا وعملوا الصالحات و آتش جهنم که مس نمی کند الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون شرایط ورود جنت پیغمبر زادگی آخون زادگی آقا زادگی نه آمنوا و عملوا الصالحات شرط وسیله نجات من شما هستند اینها صاحبان جنت هستند همیتا تو جنت میمانند آتش جهنم یک روز هم اینها را ایمان بکی و اعمال صالح کتاب الله سنت رسول الله تشریح ایمان را کرده کل نامن بالله و ملائک دیل تشریح اعمال صالح به طریق محمد و رسول الله و انبیاء در قرآن تشریح نشده عمل سارے تشریح شدہ ایمان تشریح پس با با این این دو دو انرژی جنت برای همیشه مال شما شما جهنم بر دعوانا الحمد لله رب العالمين